Alhamdulillahi Rabbil Alamin. wa salamu ala ašrafil anbija'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammed alihi salatu salam njegovu časnu porodcu, njegovu uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, ovo je naš šesti čas u projektu Zimske škole Islama u času Fikha. U proteklom predavanju govorili smo o propisima koji se vezuju za potiranje po ranama. Nakon toga govorili smo o početku poglavlja kako i na koji način da čovjek uzme gusul i šta su to stvari kada je muslimanu i muslimanki obaveza da uzmu gusul. Nakon toga samo da, ako Bog da uzmemo nekoliko propisa vezanih za ovo poglavlje i prelazimo na jedno novo poglavlje. Nakon što smo pojasnili temeljito i detaljno da postoje dvije vrste eh, islamskog kupanja, šerijetskog kupanja gusula na način kako čovjek može odstraniti od sebe pravnu nečistoću džunupluka, rekli smo da u islamu postoji dvije vrste pravne nečistoće, imamo malu pravnu nečistoću, a to je kada čovjek treba da uzme abdest i velika pravna nečistoća, to je džunupluk. Da bi od sebe ostranili džunupluk, čovjek mora da se okupa. <clears throat> Pa smo pojasnili da postoje dva načina. Prvi način, to je neki minimalni način da čovjek ima samo namjeru u srcu, da skvasi, e, da izapere usta i nos i nakon toga da pusti vodu, da skvasi svoje cijelo tijelo, dok kada je u pitanju E, druga vrsta, drugi način kupanja, rekli smo da je to potpuno kupanje, onako kako je zabilježeno u hadisima Božih poslanika, ali se letu selam. Pa smo rekli, e, prva stvar, čovjek treba opet da ima namjeru, nakon toga da rekne bismillah, nakon toga da operi e, ruke, nakon toga da operi stidne dijelove tijela, nakon toga da ponovo operi ruke, nakon toga da potpuno uzme abdest, nakon toga da opere svoju glavu, nakon toga desni dio tijela, nakon toga lijevi dio tijela i samim tim ako Bog da njegov gusul je ispravan. Kazali smo kada su u pitanju naše sestre, one žene koje imaju običaj da nosi e, znači kosa im je spletena, ako se kupaju od džunupluka, inšalav izla nije im obaveza da raspliću svoju kosu ako im to predstavlja e, olakšicu, ali je obaveza da skvasi znači, svoj gornji dio tje, e, kose do tjemena. Dok kada je u pitanju kupanje od E, hajza i nifasa, u tim slučajevima prioritetnije je da je obaveza da raspletu svoju kosu. Iako u pogledu tih pitanja postoje određena razilaženja. Nekoliko propisa koje bi trebao čovjek da zna, a vezuju se za gusul. Prva stvar, ako čovjek potpuno uzme gusul, onako kako smo pojasnili po sunnetu i poslanika ali se letu i u toku gusula nije uradio ništa što kvari abdest, on odmah nakon gusula može da klanja namaz. Znači, ako čovjek, ovo je veoma bitno da zapamtimo, ako čovjek potpuno uzme gusul onako kako smo pojasnili po sunetu Božih poslanika, u toku samog gusula nije uradio nešto što kvari abdest, on nakon gusula može odmah da klanja namaz i ne treba da uzima i ne treba da uzima eh, abdest namaz njegov je inšala ispravan i validan zabilježen u vjerodostojnim hadisima da Allah poslanik ali se nakon kupanja bi odmah klanjao bez uzimanja abdesta. <clears throat> Ovo je prva stvar koju trebamo zapamtiti, ali je veoma bitna klauzula da znamo da E, ne smijemo u toku, abdes, e, u toku gusula uraditi nešto što kvari, nešto što kvari abdes. Pa primjer radi ako bi se desilo da čovjek se kupa i u toku kupanja možda da čovjek izgubi abdes tako što će pustiti vjetar ili možda mokraća ili nešto drugo. Ako čovjek izgubi abdest, onda svakako nakon gusula treba ponovo da uzme abdest. Druga stvar, ako bi se desilo e, da se objedine dvije stvari zbog kojih nama obaveza uzeti gusul i mi se samo jednom okupamo za Allahu pomoć ako smo imali namjeru i nijet u srcu da oba dvije te stvari od sebe uklonimo, mi smo to uklonili. Primjera radi, žena može biti u hajzu. Ali isto tako dok je bila u hajzu, žena je doživjela znači poluciranje u snu ili znači na bilo koji neki drugi način se uđunupila. Pa imamo da je žena znači džunup, a u isto vrijeme ona je u hajzu nakon što završi njen hajz i žena se u toku hajza nema potrebe kupati od džunupluka, jer jednostavno ona ništa nije postigla na način okupala je se od džunupluka, ali i dalje u hajzu. Nakon što završi njen hajz, ona će se jednom okupati, namjeravajući u srcu, želim da otklonim od sebe nečistoću hajza i želim da otklonim od sebe nečistoću džunupluka i znači sa jednim kupanjem će postići dvije stvari. Pa kada god bi se desilo da se kod čovjeka objedini dvije stvari, tako po onima koji kažu da je obaveza e, za petak da se čovjek okupa, ako je čovjek džunup, Najveći imao intimni kontakt sa suprugom, sutra je petak, čovjek kada se okupa, znači od džunupluka, to, to kupanje može biti i za džumu namaz. Isto tako, <clears throat> kad su u pitanju ajde da kažemo ti neki adabi, lijep kodeks ponašanja prilikom kupanja, zabilježeno više vjerodostojnih hadisa da Allah poslanik ali se letu selam kupao se sa nekom od svojih supruga zajedno. Pa znači nema nikakve smetnje, čak što više možemo reći i da je to u jednu ruku, evo nećemo reći pohvalno, ali da je legitiman čin da čovjek se zajedno kupa sa svojom suprugom. Isto tako Islamski učinjaci spominju i to nam se nerijetko dešava da vidimo kako se ljudi zajedno kupaju na nekim plažama, bazenima, otkrivenih avreta i tako dalje. E, u islamu čovjeku znači nije dozvoljeno da se kupa i da ga drugi ljudi vide kako se on kupa otkrivenih avreta. <clears throat> Isto tako kada je u pitanju kupanje od džunupluka, čovjeku je dozvoljeno da odgodi kupanje. Nije uvjet i obaveza čovjeka koji je imao intimni kontakt da se mora nakon e, znači, intimnog kontakta odmah kupati. Čovjek može odgoditi kupanje, ali je bitno da znači kada nastupi sljedeći namasko vrijeme da se okupa i da može stići klanjati namaz. Ali ono što je nama bitno zapamti jeste da nije obaveza se čovjek odmah okupa nakon intimnog kontakta. Isto tako kada je u pitanju spavanje, mi smo govorili o tome e, Sinoć kada smo govorili o uzimanju abdesta, govorili smo da je lijepo da čovjek koji je u džunup stanju i želi da legne spavati, lijepo je da uzme abdest ali je dozvoljeno čovjeku, znači u džunup stanju da legne spavati. Ovo je propis kojeg želimo da e, istaknemo. Čovjek znači može imati intimni kontakt sa suprugom, nije raspoložen da se kupa, može da legne spavati, naviče sebi sahat ili znači ustaće da se okupa prije sabaha ili kada nastupi sabah. Lijepo je i pohvalno je ako se neće već kupati da uzme abdest, ali samo to uzimanje abdesta, jučer smo rekli da nije obaveza već je pohvalan čin. Da se ne bi malo zapetljali, znači čovjek kada je u džunup stanju, Čovjek kada je u džunup stanju može leći spavati bez da se okupa. Pohvalno i lijepo je da uzme abdest. Ako se već neće kupati, lijepo je da uzme abdest i da legne spavati. Ali ako ne bi uzeo ni gusul, ni abdest, e, on inšala nije griješan. Kada ustane, on će se, on će se okupati. <clears throat> I zadnja stvar vezana za osobu koja je džunup, a i za ženu u hajzu, o tome ćemo i poslije govoriti kada budemo govorili eh, o propisima hajza i nifasa, to je boravak osobe koja je u džunup stanju u džamiji. Znači, postoji jako, jako, veoma jako razilaženje u pogledu znači, ovog pitanja da li žena u hajzu i nifasu ili čovjek koji je u džunup stanju mogu ući u džamiju. U svakom slučaju, eh, znači, ako čovjek E, ovo je moje neko mišljenje, ako čovjek ima potrebu zatim da uđe u džamiju, inša e, da, da nije griješan, pošto zaista postoji jako razilažen kod učenjaka i ne postoje e, jasni i precizni hadisi i argumenti koji to zabranjuju. E, dosta puta nam se dešava da nekad naše sestre pitaju, pogotovo po Europi, kada imaju neka predavanja u džamijama, u mesđidima, gdje rijetko bude nekih predavanja, pa neka sestra zadesi se da je u mjesečnici, a voljela bi da pri pristuje takvim predavanjima, inšala bi iznila, inšala bi iznila, ako sestra pristuje sa namjerom i nijetom da se okoristi, duboko se nadamo, inšala, da nije griješna zbog toga. Ono što je e, interesantno spomenuti, e, šta je sve zabranjeno raditi čovjeku dok je džunup? Šta je sve zabranjeno čovjeku raditi dok je džunup? Mi smo pojasnili e, koje stvari su E, zabra, e, koje stvari nam čini obaveznim kupanje, pojasnili smo kako se kupamo, neke propise vezane za kupanje. Sada, šta su to stvari koje su zabranjene čovjeku da ih čini dok je u džurup stanju? Prva stvar i najbitnija stvar jeste namaz. Čovjek ne smije, znači kao što smo jučer spomenuli, najbitnija stvar, e, bez abdesta se ne može činiti namaz, isto tako u džurup stanju čovjek ne može, ne može klanjati. Druga stvar, po mišljenju velikog broja učenjaka jeste da čovjek ne može tavafiti oko kjabi, oko kjabi u džunup stanju. Mi smo jučer rekli kada je u pitanju tavaf da nije uvjet da čovjek ima abdest. Ali je lijepo da ima abdest, ali kada je u pitanju džunup, definitivno čovjek vjernik bi trebao da izbjegava takve stvari. Isto tako, e, jučer smo rekli, kada je u pitanju dodirivanje mushafa, rekli smo da ne postoje jasni argumenti da čovjek bez abdesta ne smije dotaknuti musaf, ali smo rekli da je bolji da čovjek izbjegava doticanje musafa bez abdesta, ali ako ima potrebu, inšala da nije griješan. Dok kada je u pitanju džunup osoba, e, definitivno e, ono što možemo kazati da četiri mjeseca su smatrala da čovjek u džunup stanju ne smije doticati musaf i da je to zabranjeno. Ono što se minimalno može kazati da ne doliči čovjeku dok je u stanju džunupluka da dotiče musaf i ne daj Bože da tavafi oko kjabi. Isto tako e, u džunup stanju e, četiri mjeseca su smatrali čovjek ne smije učiti Kur'an. Učiti. Mi smo jučer govorili učiti Kur'an bez abdesta se može. Bez inša kakve pokuđenosti. Čovjek sjedi sada i bez abdesta uči Kur'an ne dodirivajući mushaf. Pitanje je drugo dodirivati mushaf bez abdesta. Većina islamskih učenjaka, znači četiri mjeseca su smatrali kada je čovjek džunup, ne smije učiti Kur'an, ne smije učiti Kur'an. E, ja lično imam e, u svemu tome jednu dozu predostrožnosti. E, veoma je teško reći da je to haram, ali ipak ispoštovanje i respekta prema Kur'anu čovjek u periodu dok je džunup ne bi trebao da uči Kur'an. Pa znači imamo situaciju učenje Kur'ana, dodirivanje Kur'ana, tavafljenje. To su sve stvari koje su islamski učenjaci zabranjivali dok je čovjek u stanju džunupluka. <clears throat> Čovjeku je, čovjeku je dozvoljeno Čovjeku je dozvoljeno kada je džunup da, da zikri, da spominje Allah, da dovi, znači subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, la hawle wa la kuvata illa billah, e, znači zikr ne potpada pod ovo što smo do sad spomenuli. <clears throat> Nakon toga, braćima, dragi cijeni sestre, e, prelazimo na jedno novo poglavlje i koje ćemo, inšala, gledat ćemo da ga noćas i završimo kako bi e, od ponedjeljka počeli sa nekim novim poglavljama, to je Islamski učenjaci redovno kada govori o ovim poglavljima, uvijek nakon e, što govori o abdestu, stvarima koje kvari abdest, nakon što govori o potiranju po nakon što govori o gusulu, e, propisima vezanim za gusul, redovno u svim knjigama fika islamski učenjaci govori o poglavlju, o poglavlju tejemuma. Šta je to temom? Velik broj ljudi e, ne zna čak ni najosnovnija pitanja vezana za tejemom. E, čak i jučer smo zaboravili spomenuti kada je u pitanju bilo potiranje po mestvama, određen broj ljudi ima neki strah od potiranja po mestvama, e, pa smo mi jučer spomenuli da je potiranje po mestvama validno po, po, po konsenzusu islamskih učenjaka ehli sunneta vel džemata. Tako da e, čovjek nema e, potrebi da ima neki strah od potiranja po mestama, a to da li će neko potirati ili neće, rekli smo da je lična stvar svakog pojedinca. Tejemum, braćoma, draga i cijene sestre, je novo poglavlje koje ćemo ako Bog da večeras obrađivati i veoma je bitno i potrebno svaki vjernik i vjernica znaju propise tejemuma, ne znajući kada mogu doći u situaciju da im bude e, potrebno da poznaju propise vezane za tejemum. Šta je tejemum? Prva stvar tejemum je ibadet, obožavanje Allaha subhanu wa ta'ala u kojem čovjek putem dodirivanja zemlje rukama, potiranja lica i ruku, e, podiže od sebe i odstranjuje od sebe pravnu nečistoću, da li veliku, da li malu. Znači to je ibadet u kojem čovjek na način što će dodirnuti zemlju i potirati lice i svoje ruke, odstraniti od sebe pravnu nečistoću sa određenim uvjetima koji ćemo ako Bog da spomenuti kada i na koji način da čovjek uzima tejemom. To je znači generalno tejemom da čovjek dođe u situaciju kada mu islam to dozvoljava da znači ne može abdestiti, ne može se okupati i zato u spomenutim situacijama da čovjek svojim rukama dotakne zemlju, potare po licu, potare po rukama i to je tejemom. <clears throat> Kada je u pitanju temom, na samom početku uvijek islamski učenjaci spominu kako neko ne bi pomislio da nešto mi propagiramo što ne postoji na, na, na, na planeti niti u islamu, uvijek moramo spomenuti dokaz koji potvrđuje da je taj ibadet propisan u islamu. Allah Đeršanu u Kur'anu, isto tako u suri e, El Maide u šestom ajetu kaže فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا navodeći određene propise, pa kaže ako, ako, ako, onda vi uzmite tejemum. Pa je znači u islamu uzimanje tejemuma propisano validan, validan ibadet. Isto tako hadisi Božih poslanika, ali se letu mnogi hadisi govori e, znači o načinu i propisanosti tejemuma. <clears throat> Muhammedov, e, umet Muhammed alejselatu salatu wasalama imao je osobenost i specifičnost nad drugim umetima, a to je da ih je uzviše Allah subhanahu počastio ovim ibadetom, odnosno ovom olakšicom. Znači uzimanje tejemuma u islamu je jedna olakšica u kojoj čovjek kada se, kada se nađe u situaciji da nema vode ili se boji korištenja vode, uzvišen Allah je e, dopustio ummetu Muhammeda a.s. da mogu da se očiste uzimanjem tejemuma. U pogledu e, tejemuma ljudi odlazi u jednu od dvije krajnosti. Imamo ljudi koji nikad u životu nisu uzeli tejemom. Niti znaju kako se uzima, ni šta je tejemom, ništa. I imamo ljudi koji pretjeruju pogledu tejemoma. Pa malo nešto im zafali tejemom i to je to. Pa je znači veoma bitno da čovjek, da čovjek zna najosnovnije propise tema, definitivno e, mi ovo sve što spominjemo, ovo je po mom nekom e, mišljenju i procjeni, ovo su osnovni propisi koji treba da poznaje čovjek, vjernik, musliman. U svim ovim poglavljama koja mi obrađujemo do sad i o vodama, i o abdestu, i o potiranju po mestvama, i o gusulu, znači o svemu tome imaju mnoga, mnoga druga pitanja koja mi ne spominjemo, a da ne govorimo razilaženja islamskih učenjaka u pogledu mnogih pitanja. Mi smo rekli na početku početku, da ćemo ako Bog da pokušati da jednostavno ne zalazimo u razilaženje islamskih učenjaka, onda kada u određenom pitanju ima jako razilaženje, mi ukažemo na to čisto kako bi sutra kada vidimo da neko nešto drugo praktikuje, da znamo da znači u tim pitanjima ima prostora za elastičnost, čovjek je odabrao drugo mišljenje, mi smo odabrali drugo i to je to. <sighs> Tejemum Tačno je, braćo moja draga i cijene sestre, da onda kada se ispune uvjeti za tejemum, tejemum jednostavno je zamjena, tejemum je zamjena za abdest i za kupanje. Vidite sad, Znači velik broj ljudi ne zna da tejemumom možemo uzeti abdest, ali tejemumom možemo zamijeniti i kupanje i sve što možemo činiti e, nakon što uzmemo validno abdest i sve što možemo činiti nakon što uzmemo validno gusul, to možemo činiti i nakon ispravno uzimanog tejemuma ako smo uzeli tejemum u situaciji kada nam Islam dozvoljava da uzmemo tejemum. Pa znači ovo je veoma bitna stvar koju treba da naučimo Znači, tejemumom postižimo pravnu čistoću, baš identično kao što smo postigli i abdestom ili šerijetskim kupanjem, samo u slučaju onda kada imamo validne uvjete da uzmimo, da uzmimo tejemum. To nam sve ide u pravcu da govorimo kada je muslimanu dozvoljeno da uzme tejemum. Kada je muslimanu dozvoljeno da uzmete, temu? Prva situacija koju bi svako trebao da zna i možda da smo je u Mejtefu naučili, ali eto, imamo dosta nas koji nismo bili u Mejtefu, jeste kada čovjek nema vodi. <clears throat> kada čovjek nema vodi. si se čovjek, otišao je negdje na putovanje, otišao je sa ženom i djecom eh, u prirodu, šetali su, nastupilo je namasko vrijeme, pogledali su oko sebe, nema vodi. Dobro, možda su malo šetali, tražili vodu, ali opet nema vode. Namasko vrijeme ističe, šta će uraditi? Uzet ćete jemu na način kako ćemo to poslije pojasniti. Ali nam je interesantno da spomenemo, prva je situacija kada čovjek u svojoj nekoj normalnoj blizini nema vode. Znači čovjek ako je negdje otišao, hajde da kažemo, na, na planinu, otišao u šetnju, nema vodi. Dobro, otiće malo prošeta da vidi, možda negdje ima neki potok, možda ima neka rijeka, popeće se na neko brdo da vidi ima li neko u blizini, možda ima neka kuća, naselje i tako dalje. Pokušat će da potraži vodu, ako vidi da nema vode, čovjek će klanjati sa tejemumom. Znači prva situacija kada nemamo vodi. Možda u datom momentu sada nama to izgleda, možda nam izgleda nemoguća misija, kako to čovjek nima vodi, ali vjerujte znači da se veoma lako može čovjeku desiti da bude u ovoj situaciji da nima vodi. Druga situacija jeste da čovjek ima vode, ali ima dovoljno vodi samo za piće, za hranu. Primjer radi ljudi su otišli na neko putovanje, možda će u prirodi noćiti jednu noć i imaju samo dovoljno vode toliko da, da njih grupa mogu tu vodu da popiju. Tada kažemo tim ljudima dozvoljeno im je da uzmu tejemum, a da vodu znači ostavi sebi za piće. Treća situacija jeste kada se čovjek boji da ako bude koristio vodu, sad u ovoj situaciji imali smo dvije situacije, imamo, prva situacija nema čovjek vode nikako. Druga situacija ima malo vode koja mu je potrebna za jelo i piće. Treća situacija čovjek ima vode, ima i mnogo, ali se boji konzumira, e, boje se koristiti tu vodu, ako je bude koristio ili će se razboliti, ili će mu korištenje vode usporiti ozdravljenje. Znači ovo su veoma, dvije, e, veoma bitne dvije klauzule. Znači u prvoj situaciji koristimo temom nemamo vode nikako. Druga situacija imamo malo vode koja nam je potrebna za piće. Treća situacija imamo mnogo vode, ali ne smijemo koristiti vodu. Jednostavno, doktor nam je kazao ne smijemo koristiti vodu. Ako bi koristili vodu ili ćemo se razboliti ili ćemo usporiti ozdravljenje naše. Čak islamski učenjaci ovdje i navode situaciju kada čovjek ima vodi, treba da se okupa, ali boji se, boji se hladnoće, ako bi se okupao u datom momentu, mogao bi se razboliti. Svakako o tome ćemo poslije govoriti da čovjek između sebe i Allaha ne treba se poigravati sa propisima. Naša sva vjera je zasnovana na povjerenju. Niko ti neće na ulasku u džamiju reći imaš li ti abdest ili nemaš. Svako odgovara za svoje postupke. Tako i tejemum. Nerijetko se dešava da ljudi veoma lako uzimaju tejemum. Ali se zaista može desiti da čovjek bude recimo negdje na planini. Ustane čovjek na saba, osvani džunup. Jednostavno polucirao je snu, džunup je. Ima vodi, ali je voda hladna, onako se okupa, čovjek će se razboliti. A nema vremena da ugrije tu vodu, jednostavno možda ostalo je 10-15 minuta do izlaska sunca. U toj situaciji, ili možda nema prilike nikako da ugrije vodu, to je možda još bolji primjer. Čovjek je možda negdje na planini, ima vodi, ali kada bi se okupao, možda bi čovjek e, možda odmah od toga i umro. U takvoj situaciji kažemo za tog čovjeka, uzet ćete jemom. Pa znači imamo prvu situaciju kada je dozvoljeno uzeti jemom, kada nemamo uopće vodi. Druga situacija, imamo vode, ali ta voda nam je potrebna za piće i za jelo. Treća situacija, imamo i mnogo vodi, ali je ne smijemo koristiti. Iz zdravstvenih razloga ne možemo uzeti abdest, iz zdravstvenih razloga ne možemo uzeti gusul. Tada u takvoj situaciji pristupamo, uzimamo tejemom. <clears throat> Dobro. Rekli smo svakako u ovim situacijama kada čovjek nema vode, potrebno je da čovjek opet pokuša da potraži, znači u svojoj nekoj okolini, u granicama njegove mogućnosti da se potrudi da vidi ima li negdje blizu vodi. Nakon toga postavlja se pitanje šta od, od šta se može uzeti tejemom. U svakom slučaju u pogledu toga Allah u Kur'anu kaže mu tajiba. E, jedan termin ovaj sa'id, Said, e, jedan, ajde da kažemo, dvosmislen termin koji je učinio da se učenjaci razilazi. Ali u svakom slučaju osnova je da se temom uzima od zemlju. Osnova je Znači, kada god čovjek hoće da uzme temum, najbolje da ga uzme od zemlju. Ali ako nema zemlje, znači onda može tu i, i pjesak, može i kamenje, može znači ono što je vanština zemljene površini ono što je vanjština zemljene površine, ono je definitivno najbolje da čovjek, definitivno najbolje da čovjek abdest, e, uzima od zemlju. Ali ako bi se eventualno desilo da ne može, da znači ima pjesak ili eventualno ima pećina, znači ako Bog da sve je to ispravno. <clears throat> Nakon toga dolazimo do, do situacije da pojasnimo praktično kako se uzima temum. Govorili smo znači o propisanosti temuma, govorili smo o situacijama kada se može uzeti tejemum i rekli smo da postoji e, situacije kada se mnogi poigravaju u pogledu tejemuma, pa jednostavno mrsko mu je ustati, naložiti vatru, ugrijati vodu i čovjek onda ba dobro, odzid, uzim uzmem tejemum, zače sklanjam, vraćaj se u postelju i tako dalje. Znači čovjek treba da se boji Boga, e, tejemum je olakšica koja se koristi onda znači kad, kada imamo pravo onako kako su nam pojasnili islamski učenjaci. <clears throat> Kako se uzima tejemum? Prva stvar, e, prije nego što uzmemo tejemum, kao što je i kod abdesta, kao što je i kod gusula, propisano čovjek kaže bismillah. Nakon što čovjek kaže bismillah, evo ovako praktično, znači svojim rukama će udariti jednom po zemlji. Jednom će udariti svojim rukama po zemlji, nakon toga će malo otresti ruke od zemlji, čak može, kao što je došlo u na disma puhnuti u ruke da očisti, znači pod navim znacima, nečistoću zemlje, iako je zemlja u osnovi čista, ali evo tragove zemlje da očisti, potraće samo svoje lice jedan put, znači lice, i potraće lijevom rukom po desnoj i desnom po lijevom. I sa tim je tejemom čitav uzet završen. Jednostavan ibadet, znači pogledajte kako je, kako je vjera olakšica, sad o tome kako su propisani ajeti, volio bi da pročitate, imate hadis u Buhari, e, kada je Boži poslanik bio jedne prilike sa sahaba na putovanju, pa je se desilo da je Iša radijallahu imala ogrlicu pa je izgubila, pa su se svi zdali da traže Aishinu ogrlicu tako da je nastupilo namasko vrijeme, a oni su trebali putovati da dođu do jednog mjesta gdje ima vodi. Pa su oni znači zanočili na mjestu gdje nema vodi, ali bio je razlog, izgubila je se Aišina ogrlica pa je onda uzvišeni Allah objavio ovom ummetu olakšicu da kada nemaju vode da klanjaju sa tejemumom, pa iako je u početku znači bilo malo kritike na išu, znači ona je ta koja je usporila kretanje Božjeg poslanika i njegovih znači musafira, poslije se ispostavilo da je taj događaj bio e, povod velike radosti za umet, jer znači olakšica tejemuma je velika olakšica za umet. Pa znači tejemum i bade tejemuma je veoma, veoma jednostavan. Rekli smo čovjek će svojim rukama dotakjeti udariti od zemlju, nakon toga će otristi tragove zemlji, potrače, znači kao da se umiva lice, lijevom rukom po desnom, desnom po lijevom i završena stvar, znači e, to, je, e, to je sve o tejemumu. Svakako, e, moramo spomenuti šta su to, šta su to stvari koji, na koje čovjek treba paziti kada je u pitanju tejemum. Prva stvar, vidjeli smo da smo spomenuli da se prilikom tejemuma udara samo od zemlju jednom. Hadis koji zabilježili su u Buhari i Muslimu, imamo jedan hadis koji je temeljni hadis u pogledu e, tejemuma od Ammara ibn Jasira radijallahu ta'ala koji bilježi Buhari i Muslim, kaže Ammar jedne prilike me poslao Boži poslanik negdje imao je neku potrebu da me pošalje i ja sam, kaže, otišao i probudio sam se, osvanuo sam džunu pa nisam imao vodi ja sam čuo da ima nešto što se zove tejemum, ali nisam znao šta je tejemum. Kaže, pa sam se ja valjao po pustinji i zemljom se trljao po cijelom tijelu. Kaže, temerragtu fisaidi, sa'idi kemate u dabe. Valjao sam se po zemlji ko što se životinje valjaju. I tako sam klanjao. Kad sam došao Božijem poslaniku, znači ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim, kaže, ispričao sam mu šta se desilo. Pa mu Allah poslanik kazao, o Amare bilo ti je dovoljno da uradiš ovako. Pa kaže Amar udario je svojim rukama jednom zemlju, puhnuo je, obrisao je svoje ruke, pa je, kaže, potrao lice i potrao ruke. Pa je, znači, vjerodostojni adisi nam potvrđuju da se tejemom uzima sa jednim udarcem od zemlju. Ima hadisa koji govori da znači udaramo jednom e, zemlju za lice i drugi put za ruke, ali ti hadisi nisu na ovom stepenu znači koji je kod Buharije i muslima, tako da Inshallah e, za tejemum je dovoljno da jednom udarimo od zemlju. Isto tako bilo učenjaka na osnovu određenih rivajeta da su smatrali kada potarimo lice, kada tarijemo ruke, da ćemo ruke potrati skroz do, do, do lakata, e, kao analogno tome je dokle se ruke peru kada se e, peru prilikom abdesta, ali je u vjerodostojnom hadisma zabilježeno da je Boži poslanik potirao samo znači šake. Tako da bi ta'ala, dovoljno je čovjek kada uzimate jemum, rekli smo jednom da udari po zemlji, da očisti svoje ruke, da puhne u njih, nakon toga da potari lice, nakon toga da potari ruke i inšala biznila, na taj način je on uzeo tejemum, a rekli smo ispravno uzeti tejemum u ispravnim situacijama mijenja čovjeku abdes i mijenja mu gusul. Vidimo ovdje Amar radijallahu ta'alanhu, znači osvanuo je džunup, pa mu je Boži poslanik rekao treba usirati tako i tako, vidimo da znači e, uzimanje tejemuma, uzimanje tejemuma mijenja i gusul. <clears throat> Ono što je bitno zapamtiti za tejemum jesu sastavni stvari tema. Prva stvar rekli smo nijet. Znači i tejemum kada čovjek uzima treba u srcu da ima namjeru nijet ja ovim tejemumom kojeg uzimam želim, pošto nemam vode ili ne smijem koristiti vodu, želim da postignem pravnu čistoću. Želim da postignem abdest ili ako sam džunup, želim da postignem pravnu čistoću gusula. Pa znači prva stvar nam je, prva stvar nam je e, namjera. Druga stvar nam, koja je veoma bitna jeste potiranje po licu. To je druga stvar, sastavni dio tejemuma. Prvi dio tema je namjera Potiranje po licu je drugi sastavni dio. Treći dio sastavni tema jeste potiranje po šakama. Nakon toga postoji jedno jako, jako razilaženje kod islamskih učenjaka mora li biti prvo potiranje lica pa šaka ili može da nakon što udarimo zemlju potrati šake pa lice. U svakom slučaju Allah Želšanu u Kur'anu kada govori e, o, o tejemumu e, tejememu sa'iden tajiba Allah kada govori o tejemu kaže pa potarite lica svoja i ruke svoje. Znači Kur'an kada govori o tejemu mu kaže da se potiraju prvo lica i da se potiraju ruke. U sunnetu Božijeg poslanika ali se u nekim hadisima je došlo E, kada se opisuje temom da je prvo potirao lice, nakon toga ruke, a u nekima i obrnuto. U svakom slučaju, u svakom slučaju Allah najbolje zna, bolje da se čovjek čuva onog rasporeda koji je spomenut u Kur'anu, a jednostavno i to je raspored uzimanja abdesta. Prilikom abdesta čovjek prvo peri lice, nakon toga peri ruke. Tako da e, najbolje kada se uzima jemom jeste da to bude sa jednim udarcem, da se prvo potari, da se prvo potari lice, nakon toga da se potaru ruke. Tako da taj redoslijed, inša trebali bi čovjek da, da prati na, na, njega, ali eventualno ako bi se desilo da čovjek i uradi obrnuto, inša Allah, njegov tejemum je ispravan, ali je svakako mnogo, mnogo prioritetnije i bolje da čovjek uradi po ovom redoslijedu. Isto tako, e, Nadamo se da nema zatim ni velike ni potrebe, ali potiranje lica i ruku treba da bude jedno za drugim, da se ne pravi neka veća pauza, primjer da čovjek potari lice, pa da ode nešto uradi, pa nakon toga potari ruke. Sam taj prijekid znači je već diskutabilan i rekli smo u mu trebamo imati namjeru, potiranje lica, potiranje ruku Treba da to bude u redoslijedu kojeg smo spomenuli i da to bude, znači da se ne pravi e, duže pauze između potiranja lica i potiranja ruku. <clears throat> Nakon toga, inšala biznila, smatram da je veoma potrebno da znamo šta je, šta to, e, šta to kvari tejemum. Šta to kvari tejemum. Čovjek je sada imao situaciju, nema vode i uzeo je tejemum. Ili čovjek je džunup, nema vode ili ne smije koristiti vodu i uzeo je Šta sada kvari tejemum i šta stvari tejemum onda kada smo ga uzeli, kada smo ga uzeli za gusul? Generalno pravilo, sve što kvari abdest, kvari jemum kojeg smo uzeli zbog abdesta. Sve što kvari gusul, kvari i tejemum kojeg smo uzeli, znači zbog gusula. To je generalno pravilo. Sve što kvari abdest, kvari i tejemum. Sve što kvari gusul, kvari i tejemum koji smo mi uzeli zbog gusula. To je prva stvar. Druga stvar, <clears throat> dostupnost vode. Dostupnost vodi. Znači, tejemum se uzima zato što nemam vodi. Onog momenta, u jednoj od situacija, definitivno, u jednoj od situacija kada uzmemo temu jeste nijemo vodi. Može se desiti čovjek ima tejemum, uzeo je tejemum, klanjao je i došla mu je voda. Gotovo, više tejemum prestaje važiti. Pa znači, prva stvar koja kvari tejemum jeste sve što kvari abdest i sve što kvari gusul. Druga stvar koja e, kvari tejemum jeste dolazak vodi. Dolazak vodi se može podijeliti u tri kategorije. Imamo da čovjek znači uzeo je temu i nije još uspio klanjati. Uzeo je čovjek tejemum, nije uspio klanjati i došla je voda nekomu je donio, kupio je, ugledo je vodu ili, ili, ili na bilo koji drugi način, njegov tejemum znači je neispravan više i ne može klanjati s tejemumom, mora uzeti vodu. Ovo je jedna situacija. Znači čovjek hoće da klanja. Uzeo je tejemum, u vremenu neko je došao, dovukao vodu i tako dalje. On ne može klanjati sa tim tejemumom jer ima sada vodu. Imamo situaciju drugu obrnutu. Čovjek je uzeo tejemom, klanjao, nakon klanjanja nekomu je donio vodu. Ispravno je inšala bizna da nema potrebe više ponavljati nama. Zašto? Jer je on uradio ono što je mogao. U datom momentu on je potražio vodu, nije našao vodu, uzeo je tejemom, klanjao je, nakon namaza on je dobio vodu. Mi kažemo on je uradio ono što je mogao. Desilo se za vrijeme Božijeg poslanika, ali se letu da su dvojica ljudi, Sava bili na putovanju. Pa jednostavno nasuple namasko vrijeme nisu imali vode pa su uzeli tajemom i klanjali su. Nakon određenog perioda dobili su vodu. Pa je jedan od njih ponovio namaz, a jedan od njih nije ponovio namaz. Pa su došli Božijem poslaniku i ispričali su mu šta je se desilo. Pa kaže Božiji poslanik ali se letu selam onome ko nije ponovio namaz. On je klanjao sa tejemumom. Kaže ti si pogodio sunnet ti si uradio ono što je najispravniji. A ovome drugom, on je dva puta klanjao, potrudio se, kaže Boži poslanik, ti imaš dvije nagrade. Klanjao s jednom stejemom, jednom bez stejemuma, ti imaš dvije nagrade. Ali ovom je prvom koji nije ponovio namaz, njegov postupak, kažu islamski učenjaci, je ispravniji. Kaže, ti si pogodio sunnet. Pa je pogoditi sunnet veća nagrada nego imati dvije nagrade. U svakom slučaju, vraćamo se situaciji kada nakon tejemuma znači dobijemo vodu ako smo mi klanjali nama sa tejemumom i nakon toga dobili vodu mi nećemo ponavljati. Ostaje treća situacija to je da čovjek u toku namaza dođe voda. Primjera radi, muž i žena i djeca su bili negdje e, na putovanju, nisu imali vode i počeli su klanjati, počeli su klanjati. U toku namaza dolazi neko njihovo dijete i donosi, kaže evo ja sam našao vodi. Šta će oni uraditi? Jer zato što rekli smo, tejemum se prekida onog momenta kada dođe voda. Pa kažu islamski učenjaci možda i najbolja situacija. Jedni su kazali ništa, završit će zato što su već počeli. Jedni su kazali prekinut će namaz, a ja mislim da je inšala najbolje u takvoj situaciji, iako to je veoma rijetka situacija, najbolje je taj namaz završiti kao na filu, nakon toga uzeti lijepo abde sa vodom i ponoviti namaz kao farz namaz. <clears throat> Ono što je interesantno, inšala bizna, u nekoliko minuta da samo e, spomenimo, e, generalno da završimo sa poglavljem tejemuma, tejemum uzima propise abdesta i gusula. Tejemum uzima propise abdesta i gusula. Kao što putem abdesta mi od sebe ostranjujemo pravnu nečistoću i kao što putem gusula mi odstranjujemo od sebe džunupluk, tako isto i putem e, tejemuma ako je tejemom u, situa znači, u validnoj situaciji uzet kao da smo uzeli abdest. Ili ako smo imali potrebu za gusulom, pa smo ga uzeli putem tejemuma, mi sve činimo ono što nam je dozvoljeno kao da smo, bukvalno samo da čovjek zamisli, kao da sam abdestio ili kao da sam se okupao. Znači oni pokreti koji smo vidjeli, znači oni uzimaju potpuno mjesto abdesta i uzimaju potpuno mjesto gusula. <clears throat> Zato, kažu islamski učenjaci, sve što nam je dozvoljeno da činimo nakon što uzmemo abdest i sve što nam je dozvoljeno da činimo nakon što uzmemo gusul, dozvoljeno nam je da činimo nakon što smo uzeli tejemum. Pa je čovjeku dozvoljeno klanjati namaz, učiti Kur'an, obavljati tavaf i tako dalje. Znači ako čovjek ima validan razlog da uzme tejemum, njemu je dozvoljeno sa tejemumom učiti Kur'an, obavljati tavaf i dozvoljeno mu je da klanja namaz. Ako nam je dozvoljeno da klanjamo namaz, sve druge stvari su, hajde kažemo, na nekom nižim, nižim stepenu. Isto tako, e, rekli smo, jedan od jedna od stvari koja kvari tejemum jeste, jeste dolazak vodi. Isto tako, ako smo tejemum uzimali zbog određenog razloga, Primjer radi čovjek je u datom momentu možda uzeo temum zato što se bojio koristeći ako koristi vodu da će se razboliti. Pa je prestalo to, znači samim tim i prestaje njegov tejemum. Pa ako čovjeku imamo prvu situaciju da je došla mu voda, u toj situaciji kažemo prestaje njegov temu ili ako je prestao razlog zbog kojeg čovjek uzima tejemum. Onog momenta kada prestani razlog zbog kojeg smo uzeli temom, prestaje i naš tejemum. <clears throat> Ono što su islamski učenjaci spominjali slično i jučerašnjoj onoj situaciji kada smo govorili o potiranju po mestvama, pa smo jučer kazali mi ako potiremo po mestvama i istekni naše vrijeme potiranja. Ok, prestalo je vrijeme potiranja po mestvama, ali naš abdest je i dalje ispravan. Tako i sa tejemumom. Tako i sa tejemumom. Ako smo uzeli tejemum za podni namaz, pa je završilo podni namaz, a mi nismo ništa uradili što kvari abdest mi smo i dalje po temu možemo klanjati inšala i kindiju namaz, iako u pogledu toga postoji mnogo, mnogo govora kod islamskih učenjaka. Ono što isto lijepo znati eh, i time inšala, evo, privodimo i kraju ovaj naš ders, jeste da bilo je učenjaka koji su govorili u datom momentu ako čovjek od sebe ne može odstraniti nečistoću, on će, on će to zbog toga kao uzeti tejemom. Ovo znači ne postoji u islamu. Iako je bilo u Leme koja govori, ali nema znači sve utemeljenje. Tejemum se može uzeti zbog abdesta, može se uzeti samo zbog gusula. Rekli smo mi večeras, ako čovjek u datom momentu ne može oprati dio tijela, tada će uzeti zbog njega tejemum, ali to se opet uzima zbog abdesta ili zbog gusula. Pa se tejemum samo može uzimati zbog abdesta i zbog gusula. Nikako zbog, uzima, zbog nemogućnosti ostranjivanja neđaseta. Situacija koja se postavlja često učenjacima, pitanje, ako bi čovjek bio negdje u situaciji da je sa svojom suprugom, Zanočili su, nemaju vode Znaju oni, znači ubijeđeni su, nema vode I ustaći oni sutra, znaju da nemaju vode Smije li čovjek u takvoj situaciji imati intimni kontakt sa svojom suprugom, znajući da će sutra morati klanjati sa tejemumom? Pa kažu islamski učenjaci, dozvoljeno je bez obzira što čovjek zna da nema vode, jer je to znači olakšica koju Allah Đelšanu propisao baš u takvim situacijama, bez obzira što ja znam da nema čovjek vode znači čovjek ima pravo da ima intimni kontakt sa svojom suprugom, suprugom, sutra kada ustani, ako je alhamdulillah u toku noći neko donese vodu, donio je vodu, ako ne donese, on će znači uzeti tejemum zbog gusula i nakon toga će, ako Bog da, klanjati. I zadnja stvar, zadnji propis, a to je ako bi se desilo da čovjek uzme tejemum zbog razloga validnog, da li on kao takav može predvoditi u namazu ljude koji su uzeli potpun abdest vodom? ispravno inšala biznila da nema nikakve smetnje, da čovjek koji je postigao svoju pravnu čistoću tejemumom, predvodi ljude u namazu koji su e, znači čistoću postigli abdestom, jer rekli smo sve što čovjek e, sve što čovjek može raditi kada uzme abdest, sve to isto može raditi kada uzme tejemum. E, možda ovo i pitanje, pitanje tejemuma, e, možda i nije toliko svima nama bitno, ali je veoma bitno da ove propise jednom u životu školski i sistematski prijeđimo, naučimo i čitav život ako Bog da bilo kada da nam zatreba ili nekome drugom da zatreba, da znamo šta je u islamu tejemum, u kojim situacijama se uzima i koji su to uvjeti korištenja e, tejemuma. U svakom slučaju, mi ako Bog da ponovo vas obavještavamo, subota i nedjelja, znači neće biti, neće biti časova zimske škole Islama u svim inšala radnim danima. Mi ćemo se truti nakon jaci da budu ovi naši časovi. Za kraj opet ponavljamo, oni koji slušaju ove dersove, dobro je da ostavi neki komentar kako bi mogli da uđu u proces nagradne igre. Svakako ponavljamo jer imamo neki indicija da imamo osoba koji samo dođu i postavi lajkove i, e, i ne pre i predavanja naš cilj e, zašto smo odlučili da ljude pošaljemo na umru jeste baš to da ih u jednu ruku stimulišemo da preslušaju predavanja pa smatramo jedan vid znači neispravnog postupka čovjek samo dođe i ostavi like, ostavi komentar da bi mogao biti e, znači u procesu izlačenja za umru a ne presluša predavanja. Subhaneke, allahumma bihamdike, shedun la ilaha ve tubu